Pantsiz, bidar egunon? Egunon. Bera zendaiako nekatuenea etxalde hortan, ari zirela zure liburua idazten, burtza edo beka bati esker. Beraz, liburu bat idazteko eh, egonaldi bat, bai. hilabete baten zenbat idazten da liburu bat iburu? <laughs> idazte, bestek idazten enten, eh, ez dakit, rinen. Eh. eh Zer nire zure lehen liburua da? Bai, bai, eh, eniz bate joan den egunean aurkezpen eh, bat egin dut uh, eh, eh, holako uh, endaiako liburu dendan eta eta hasi naiz gaiten ni hor naiz behinen ez du ilusio handi bat da ene, ene afera guzia nik ilusio sartzen dutarako behinen behinen nonbait nahiz naizelako idazle ere lehen aldia da holako aventura batean sartzen naizela bota dut ene ideia pentsatuz eta zutela hartuko eta, eta hartu didate eta Eta gogo honez naiz, Eh, nor, nola, ze, ze abiaduran egiten den normalki, ze, ah, hala, nik ez dakit, niari naiz, uh, ah, itxumandoka hor, uh, uh, entxeatzen, uh, pertsonaiak perfilak uh, asmatzen, historio asmatzen ere, idazten dutan arau. Nik orain arte, gandezake, hogeita mar bat, behoi bat hori alde idatzi ituzela, gehi somait kantu zentanik kanta gintzer sartuko dut artetik, beraz, hmm. ez dakit, ez dakit, hainitz den edo bizki gutxi. Eh, liburu bat eh, idazteko ideia behar dira, ideiak badituzu, eta gero mm. ideia horiek forma mamartzaia. Hortzire ideietan edo forman? Eh, ni erdi bietan zen usteo eta abiatu nizala, ez ideiarik gabe, baina hasi naiz toki bat eta ik, ze azparne irurgoia markada hortan, eta hor nik deskubritu nituen uh, gauza bat Lehena izan zen, honen abia pundua izan zen, txilardegiren eskalegia helburu irakorri nuenean, eta ikusi nuenean, azparnetik pastu zela, dola, hori, dola guai amabost, dogo jorte irakorri nuen, nik uste binen. Eta harritu nintzen ikustia, eta Pierre Sarritonek uh, eh, dantxarinean hartu ninduen, eta eta liseorat, kolegioat eraman ninduen, eta hori da, NHTik, etxetik, uh, metrotara, eta pentsatzea te hor txilardegi bateko hain urbil eh, ogernaldi bat egin zuela eta eta horrekin batera eneko irigarai eta kolehen errefusiatu horiek eh, ies egin behar izan zutenak irurgoi markadan Eta gero ondotik beste pertsonai batzu ere agertu zauzkit, eta eta azken nahartio ganezake ezake, guai, uh, berriki hori ere deskubritu dugu, naiz eta susmoa baginuen, baina uh, Joseba Sarrion handia ere hortik pasatu zaukula, eta bez, ni beti pentsatzute pertsonai horiek, molako gure herriaren uh, nonbait uh, kontserbatismo hortan uh, ere holako azpiko... Uh, eleberri baten gaia bazela hor inguruan zen. Mhm. Beraz, hortaik jende horiek nahi nituzke piskata gertazi, horako erdi fikzio, erdi egiazko gai batzu jogatu zen. Historian zakondua itzin, eh, nahi nizuk ere galdegin, autodisziplina azkarba behar da, horako hortzira nekatuenea etxalde hortan, izan zira, mhm. bakarrik, idazten, idazleak behar du autodisziplina azkar bat, e, e, iratzartzen ez den hori honetan, idazten dut emendikonera, gero bazkaltzen dut, gero... Nik gutxi gara bera hola funtzionatu dut, menan nekoet, nekatoeniak duen abantaila azaruan, da bostetatik goiti e, gaua da, eta bakarrik zira horleko e, eremu zabal hontan, abadiako gaztelua duzu parean, piskat, gauaz piskat beldokarri izaten aldena ere, Eta beraz, eh, ni nahiko goiz eh, eta hotz, nahiko hotz dela ere jan behar da, zarruan. Eh, bakarri baitzira gainera? beraz, nahiko goiz oeratu naiz, eta pentsatuz, menik hemen naizen denbora hori baliatuko dut, goizean seiter ditan jekitzen nintzen, eta hox, gehienetan seiter eta hamahak alde horretan nuen lan efikazena egiten, eta gero be, baliatu pixkategunaz, irakurri gauza batzu, ibilaldiak, eta... Nikola funtzionatu dut, gero berriki norbaitek gantzidan uh, eh, idazle batzuek gaiten dutela, beraz ez dakibun, nik uste bakutsak badu bere, bere egiteko moldea, binen eh, idazle askok iratzari orduko idazten dutela. Edo zein gauza, holako erregulartasun bat hartzeko, goizetik, iratzari eta kasik eh, lehen kafia hartu gabe ere, txek tek kasi, ateratzen zaizuna idazten. Mm. Bon, saiatu dut ez dut eh, beste, eh, ez dut beste frogatu hori, baina gero hori da literatura badira, badira angel lehtsundi, itxaro borda bezalako batzu horiek ez dakit, eh, hori horiek hilabete batez asko idatziko luketela hor, beste batzu badira liburu bat baizik egin ez dutenak eta eta batzu behar ba, eginen ez dutenak ere horren. Zure lehen liburua da aldiz idazten baduzu eh, esperientzia, zer kantaria azira, beraz idatzen ere kantuak ere idatzi izan dituzu. Mm. Eh, kantuen idaztea, liburu baten idaztea edo kasu hontan eh, eleberri fikzionatu da idazten arteko bereztasunak eta, ba, eta berdintasunak, badira? Uh, ah, nik ahon desberdin ikusten dut, gero ni ez naiz ere idazle hain uh, konfirmatua, zenta gehienetan poetak kantatu ditut. Nik beti nahi izan dut eh, miatu euskal poesia liburuetan eta hortik ze ateratzen nuen Beraz, dola gutxi arte, uh, biziki gutxi idatzi dut. Eta bai berriki hasia naiz pixka bat uh, tekstuak eta idazten. Gero kronika batzu egin izan ditut, uh, bon, hala, kasetetan eta behinan baina ez naiz ere hain aditua kantu, kantu idazten ere. Baina halere hor gertatzen dena enetza difentzia handia da. Kantu bat baduzu ideia bat eta olako leksiko bat edo zerbait atxeman behar duzu edo forma bat edo edo lelo bat, lelo batek laguntzen zaitu kantu bat egiten. Hor historia luze batetan gertatzen dena da behar du iraupena, Gana du, eh, ez dakite egun hori alde bali maitu ere, behi egun hori alde, hor, eh, iraupen hortan behar da, irakurritutan gauzetan, erraiten dute, erdian usu, horako tripa huts bat izaiten aldela, elebehi batean, untsa hasten da, eh, ah. gogoa miten zu, eta bapatean, puf, puf, luzean, galtzen zira eta jendeak etzaitu gehiago segitzen eta beraz hori dela ahiskua eta nik ere nik uste horretan badut ahiskua. Fikzio historikoa alere pertsonaietan baduzu txilarde figura hori, bizkaz figura zentrala da, bere inguruan gertatzen alden e, historiotari kontatzen? Figura zentralak e, izanen dira gehiago bi pertsonai dira mementuan e, kokatu dut historioa e, egeran e, oraiko neskagazte batek berriz egiten du bidaia herrirat, Argentinan bizi da, Argentinan sortu da, eta amatxiri, Argentinan den amatxiri, itzemaiten dio, eh, hil onduan bere gautsak herrirat eramanen dituela. Eta beraz, amatxi azpandaga da, eta beraz, amatxiren hautsak azparnerat eramaiten ditu, alaba horrek, eta hor konturatzen da amatxik, eh, Argentina joan aintzin izan duela hemen bizi bat azparnen bertan Eta, e, eta beraz, bi pertsona horiek izanen dira, amatxik utzi dizkio kotasunak alabari, alabatxipiari. Eta beraz, hauek dira gene bi pertsona zentralak. Eta baina hortan amatxi horrek kurutzatuko ditu, hau amatxi fiktibo horrek. Baina txeguraski izan diren, eh, hori da ere, bai, emekie emekie izan dizena izana, ere oso, oso historia maskulinoa da, goroak. Baina atzean badira, aipatzen ez ditugun emazte, emazte frango ere izan direla, beraz, hor, amatxi bat izaitea, hor, emaste emazte bat izaitea, hor, onduan jende guzi horiekin hagemanetan izan dena, bon, ibitzen zaten. Historia garaikide izan ez ala ere, irurik garen amarka da, mhm. ez da, hain urruneko ala ere, yes. da, jende batzu erraiten da, hori itzen hola, hola gertatu zen, ba duzu, eh, keska hori, erraiteko, Eh, zer da fikzioa, zer da realitatea, zer azken finean jende batzuk histori hori ezagutu zuten, mhm. ezagutzen dute. Ba bai, ba, hori da, beldu handiena zen, bai, uh, eh, idazten hasia naizela, oartzen naiz uh, eta alabaren artekoa hogoik eta oraikoa kondatzen lortzen dutela, baina txilagdegi eta horien munduan sartzeko, olako, olako beldur batekin ari naiz, hola, silo baten inguruan bezala eh, inguruka, beraz, inguru guziari nahi sortzen, baina eh, jauzi egiteko, hor, oh, bahanerat, e, bon, egina ditut, eh, gauza batzu txilardeginen top, lehen topaketa eta asmatu ditut, eta holako gauza batzu egina ditut, baina, baina badu pixkat beldur bat, bai, ahont, jende horiek nik ez ditut ezagutu, haien mundua ez dut ezagutu, eta, eta, ezagutu dituztenek, zer gandenten baina hau zehai no? Hmm. Baina aldi berean literatura da, eta bon, behar dioton hartu, ene buruali askatasun hori, agian ergelkeriak kondatzen mahitut ere, me, bon. Nekatueneako egonaldi hori hori bukatzen duzu, alta, aitzinagotik ere, ikerketa lan bat ere eh, egina izan duzu material bliketa hortan, eta adibidez, simun aranen grabaketa batzuk ere eskuratu izan dituzu, bai. zure e, kontestu hori, aderazteko, ez? Bai. Grabaketa hori zertarako, eta ze grabaketa mota lirateke? Horiek dira, Simun Arranek gara ere egin zituen uh, eh, ibiliziren, hor, eh, bon, hor, hor, mm, topatzen gira etaren txogeran, mainan hemen ipagaldean enbataren txogeran, e, itxasuko abehi hor da, hori guzia hor da, hainiz gauza bat dira, Eh, eta gara jortan uh, eh, simunaranek ere egin zuen uh, egin zuen bilketa bat uh, egan baitzioten uh, kant, eskual kantua galduko zela eta, eta ibili zen magnetofono handi batekin hainbat eta hainbat jende bilzen baina bainan eta fondo hori um, suazian uh, suaziari eman zion gero suazia sortu zenean edo ez da ginoa pastu zen hori pasatze hori bainan bera hasi zen disko batzu egiten astapenean lau diskoa plazaratu ditu kantuekin eta gero utzi zuen, beste zerbaitetat pasatu zen, eta bandak suaziari eman zizkion largoi eta hamar hamarkadan. Eta beraz, nik banda horiek marrik beretesia egin zuenean eskual kantaz, banda horiek entzun ahal izan genituen. Marri, marri erigoien? Marri erigoien, bai, hini bizilagunak, eta eskual kantuaz bat egin zuena, eta gara jortan numerezatu zituen banda horiek, siberuan, uh, fiskat, funditzerat, kondenatuak zirenak, eta... Eta beraz hortai guk entzun ditugu gauza horiek eta hor bada kantuaz baino gehiago ere badira olako lekukotasun batzu, enbatako eh, bilera batzu, eh, olako lehen lehen eh, hauteskunde politikoak, fin, gauza antzerki batzu, jabatuak eta beraz bada olako memoria lan polit bat. Eta nik hori sartu duten historioan, ala pertsonaiek, Elena, ene pertsonaiek hori ditu eta eta horiek entzunez sartuko da ere irrugoi markadako giroan. Hor, enetzat ere da parada egiazko elementuak eh, sartzeko, eta hauek grabatuak dira, eta egiazki irrugoi markadan gertatu diren mm, gauzak baitira. Mm. Ba, Pantsiz Bidar, mila esker, zure lan berri hontan eta, eta kuraion. Mila esker, zuei.